بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online studio din www.studio-din.com predstavlja فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ Braćo moja draga, والمرجان فيه današnje druženje الحق وفيه započet ćemo jednim pitanjem od kojeg bi, ako Bog da, svako onaj ko vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan i polaganje računa na sudnjem danu, trebao da uzme veliku pouku i poruku. Prije nego postavimo spomenuto pitanje, spomenut ćemo dvije činjenice kako bi ako Bog da ispravno shvatili to pitanje, a na kraju krajeva i ako bude potrebno dali odgovor na to pitanje. Prva činjenica, svi mi znamo, odnosno trebali bi da znamo, kolika je vrijednost Dunjaluka, cijelog Dunjaluka kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Trebali bi da znamo da Dunjaluk kod Allaha subhanahu wa ta'ala, cijeli Dunjaluk, ne vrijedi nikoliko krilo mušici. Ili Drugim riječima kazano, ne vrijedi dunjalu kod uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala nikoliko je vrijednost ukinule ovce. U hadisu je zabilježu imam Ibn Mađe, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Sehr ibn Sa'da stoji da je kazao, bili smo jedne prilike sa Allahovim poslanikom alaihi salatu na mjestu koje se zove Dhul Huleifa, mjesto gdje je danas Mikat, kada ljudi hađije krenu iz Medine za Meku, zaustave se na to mjesto kako bi obukli hrame i nastavljaju ka Kaže, bili smo na tom mjestu pa smo vidjeli uginulu ovcu. Pa nam se obraća Allah poslanik alaihi salatu wasalam i kaže, šta vi mislite koliko je bezvrijedna ova ovca kod njenog vlasnika? Či znači, dok je bacio to ukazuje koliko je prezrena i bezvrijedna kod njenog vlasnika. Pa nastavlja Allahu poslanik Ali salatu wasalam i kaže tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Ovaj svijet, dunjaluk, prezrenije kod Allaha subhanahu wa ta'ala od ove ovci. Pa nastavlja Allah poslanik alaihi salatu wasalam i kaže kada bi dunjaluk vrijedio kod Allaha koliko vrijedi krilo mušice, ne bi dozvolio kjafiru da sa njega popije kaplicu vode. To je stvarnost, braćo moja draga, Dunjaluka. Zato ćemo vidjeti, ako pogledamo praksu Allahu poslanika i salatu wasalam, vidjet ćemo da se nije mnogo vezivao za Dunjaluk. Vezivao se svojim srcem za ahiret. Tako jedne prilike, kao što je spomenuto u predaji imama Tirmizije sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Abdullaha radijallahu ta'ala anhu kaže Allahu poslanike, je legao spavati na hasuri. Znate vi svi šta je hasura, znate. Kaže kada se probudio na njegovom boku, na njegovoj strani, na njegovoj koži su se vidjeli tragovi hasuri. Pa kažu ashabi radijallahu ta'ala anhum Allahu poslaniće šta misliš da ti napravimo kakvu bolju ležaljku, bolji krevet, da se lijepo odmoriš. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam poznati riječi mali u mali dunja. Nemam ja, kaže, nikakve veze ljudi sa dunjalukom. Nemam ja, nemam ja nikakve potrebe za dunjalukom. Mali ali dunja. Nemamo ja i dunjaluk ništa zajedničko. Kaže, primjer mene na dunjaluku je kao primjer čovjeka koji je putovao. Pa je ugrijalo sunce. Pa je se sklonuo, kaže, u hlad. Pa kada je sunce, kaže, prošlo, kada je malo temperatura opala, kaže napustio je taj hlad. E primjer tog hlada je primjer Dunjaluka. To je, braću moja draga, prva činjenica koju treba da znamo prije nego spomenimo pitanje i odgovor. Vrijednost Dunjaluka. Da Dunjaluk ne vrijedi kod Allaha nikoliko je krilo mušice ili drugim riječima kazano ne vrijedi nikoliko je vrijednost uginule ovci. S druge strane, Da vidimo šta to čovjeka čeka na ahiretu, ako ga Allah subhanahu wa ta'ala počasti da uđe u džennet. Kada džennet ne bi imao drugih epiteta osim jednog, a to je da oni koji uđu u njega ostaći u njemu vječno, to bi bilo više nego dovoljno motivacije čovjeku vjerniku da se trudi da postigne tu Allahu te barake wa ta'ala nagradu. I vidjet ćete, oni koji uče Kur'an, na mnogo mjesta, skoro na svakoj stranici ćete naći dine fiha ebeda. dine fiha la jebguna anha hivala. Mnogi kuranski ajti u njima će, u džennetima, ostaće vječno. Non stop to Allah ponavlja kako bi čovjek imao tu činjenicu na umu i kako bi ga to motivisalo da se trudi da postigne tu nagradu. E sada da vidimo da napravimo komparaciju između vrijednosti Ahireta i Dunjaluka. A nemamo potrebe spominjati sve nagrade koje će čovjeka čekati u džennetu. Primjer, braću moja draga, Ahireta prema Dunjaluku, pogledajte samo jedan hadis koji je zabilježio Buharija i Muslim od Sahel ibn Sa'da također. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, stražarinje na Allahovom putu, samo jedan dan, vrednije je kod Allaha od čitavog dunjaluka i ono što je na dunjaluku. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže mjesto bića jednog od vas u džennetu vrednije je od čitavog dunjaluka i ono što je na njemu. Pogledajte vrijednost dunjaluka. Da je mjesto gdje čovjek spusti svoj bić u džennetu vrednije od čitavog dunjaluka i onoga što je na dunjaluku. Zato ljudi koji odu na ahiret i budu počašćeni da uđu u džennet, niko od njih neće poželjeti da se vrati na dunjaluk kada bi bio njegov čitav dunjaluk i sve što je na njemu. Osim jedne vrste ljudi, osim šehida. Osim šehida, u hadisu koji ga zabilježi imam Tirmizi, stoji da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao ne postoji nijedan insan, jedna duša koja bi željela da se vrati sa ahireta ako kaže uđe u džennet, ako zasluži Allahu nagradu, pa makar, kaže, bilo sve na dunjaluku njegovo, osim šehid, koji će poželjeti da se vrati drugi put i da pogine, zbog mnoštva nagrada i dobrote koje vidi prilikom pogibije. A u rivajetu imama Buhari i muslima stoji, a šehid bi poželio da se vrati deset puta i da pogine zbog mnoštva nagrada koje vidi prilikom pogibije, koja se vezuje za pogibiju na Allahom putu. E sada nakon ovog uvoda, nakon što smo kratko sažito spomenuli vrijednost Dunjaluka i Ahireta, postavlja se jedno pitanje. Zamislite mi, evo, još smo na Dunjaluku. I dolazi nam neko i kaže ponuda, posao. Za deset dana možeš zaraditi penziju koja će ti se isplaćivati 83 godine. A prosječna životna dob ljudi ovog ummeta jeste od 60 do 70 godina, spomenut ćemo to malo poslije. Znači sada kada bi neko od nas u penziju dobio gotovo, do kraja života si u penziji. Deset dana samo da radiš. Da li bi bilo ljudi koji bi odbili takav poziv? Makar mu uvjet bio treba da radiš 24 sata bez prekida. Ali deset dana radiš i 83 godine u penziju. Pa ja mislim čak, kada bi bio uvjet da ne jedeš i ne piješ ništa deset dana i da radiš 24 sata, da bi mnogi pristali. Normalno mnogi ne bi ni izdržali. Ali je sigurno mnogo onih koji bi pristali da pokušaju. Zbog mnoštva nagrade koja ih čeka. Znači, pitanje. Ponavljamo ga zbog ovih koji su kasnili. Dolazi nam čovjek i kaže, imaš priliku da radiš deset dana na Dunjaluku. I dobit ćeš za ti deset dana penziju koja će se isplaćivati 83 godine. Sigurno bi svako od nas pristao. Sigurno bi svako od nas pristao. Pa makar bili uvjeti da mora raditi 24 sata besprekidno. Makar morao raditi bez rani i pića, jer 10 dana, a 83 godine penzija. A ta penzija, braćo moja draga, obratite pažnju. Je li ona čitav dunjaluk? Ne. Ta penzija je jedan mali dio dunjaluka. Tu penziju koju bi dobio, šta je ona? Jedan dio dunjaluka a kompletan dunjaluk, kazali smo, ne vrijedi kod Allaha nikoliko je, tru, je krilo mušici. E ti si spreman za tu penziju od 83 godine, koja je samo jedan mali dio nečega što kod Allaha ne vrijedi nikoliko vrijedi krepana ili uginula ovca, spreman si deset dana da radiš bez prekida. E sada, braćo moja draga, napravite komparaciju. Pred nama su Mubarek blagoslovljeni dani, zadnja trećina mjeseca Ramazana, u kojima je noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci, a hiljedu mjeseci je 83 godine i još kusur mjeseci. Zar postoji insan koji ne bi trebao da ozbiljno pristupi traženju ove velike nagrade, traženju ove noći za koju Allah poslanik ali salatu wasalam obećao mnoge nagrade. <clears throat> To je noć poznata u narodu i poznata u šarijatu kao noć Lejletul Qadar. Noć u koju imamo priliku da budemo obasuti milošću našeg gospodara. Noć kada možemo zaslužiti oprost grijeha. Noć kada možemo zaslužiti džennet našeg gospodara u kojem ima ono što nije oko nikad vidjelo. I ono što uho nikad nije čulo. I ono što nikada čovjek nije mogao zamisliti niti je palo na njegov razum. Iz godine u godinu, braćo moja draga, mi slušamo govor o noći Lejletul Qadar, ovo naše druženje zasigurno nije ništa osim pokušaj da se u srcu prvenstveno vašeg predavača, a nakon toga i vas koji slušate, pojavi želja da iskoristimo tu veliku Allahovu subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama. Jer tu je prilika, vraćo moja draga, i možemo i nazvati jedinstvena prilika za koju ne znamo i ne može nam niko garantovati da ćemo je doživjeti sljedeće godine. Do sljedeće godine hiljede, pa čak i stotine hiljada muslimana neće doživjeti ovu priliku. Zato, braćo moja draga, postavlja se to pitanje da li smo mi razmišljali o veličini Allahovi blagodati prema ummetu to što ih je počastio sa ovom noći. Da li smo se pripremali za nju? Da li smo napravili plan našeg ponašanja, našeg života, životni plan, kako da se angažujemo u ovih deset dana, da onaj kako se zove, pokušamo zadobiti te nagrade koje je spomenuo Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. Poslušajte ovaj hadis kojeg zabilježi imam Ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kao što je to potvrdio Ših Albani rahmetullahi alaihi. Od Malika. Kaže kada je nastupio mjesec Ramazan, Allahu poslanik je kazao, došao vam je blagoslovljen mjesec. U njemu ima noć koja je vrijednija od hiljedu mjeseci. U mjesecu, Ramazanu, je noć koja je vrijednija od hiljedu mjeseci. Pogledajte ovo. Kome bude uskraćeno dobro te noći, zaista mu je uskraćeno svako dobro. a neće to dobro biti uskraćeno osim onima koji su pravi nesretnici. To su riječi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Da li ćemo mi, braću moja draga, svojim gafletom, svojim nemarom, svojim nerazmišljanjem, biti od onih koji će biti pravi nesretnici, kako i opisuje Allahu poslanik alaihi salatu wasalam? Ili ćemo zasukati rukave, ugledati se na Allahu poslanika alihi salatu wasalam i maksimalno se potruditi da postignemo ono što se obećaje. U hadisma Allahu poslanika alihi salatu wasalam vezuje se za ovu noć. Kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam u hadisu Buhari i muslima od Ebu Hureyri, ko provede noć lejletul qadar u ibadetu, vjerujući u njen bereket i blagoslov, nadajući se Allahovoj nagradi i oprostu, bit će mu oprošteni grijesi. Tu je ta nagrada koja se obećava onima koji provedu tu noć u ibadetu. Zato kažemo, zar je moguće da postoje ljudi koji se poigravaju sa tako velikim ulogom? Oprost grijeha koji svako od nas ima zasigurno i na izvoz. Ako pogledamo, braćo moja draga, u našu vjeru, njene principe, pogledamo ovaj ummet, vidjet ćemo da ovaj ummet ima osobenosti i karakteristike kojima se odlikuje u odnosu na prijašnje ljude i prijašnje ummete. Jedna od tih odlika jeste i to da ovaj ummet živi mnogo kraće nego prijašnji ljudi. Prije su ljudi živjeli dugo. Nuh a.s. je živio, pozivao narod 950 godina. Allah poslanik ali salatu wasalam kaže u hadisu Tirmizije sa vjerodostojnim lancem prenosilaca prosječna životna dob mog ummeta je između 60 i 70 godina, a kaže malo je onih koji prijeđu tu granicu. Malo. Či znači, toliko je prosječna dob našeg ummeta. Ali Allahova milost prema nama je velika. I jedna od stvari kroz koji se manifestuje ta njegova milost prema nama jeste što nam je omogućio i dao nam blagoslovljena vremena, blagoslovljena mjesta u kojima za veoma kratko vrijeme i sa malo truda, tako mi Allah, sa malo truda možemo preteći ljude koji su živjeli stotinama godina. Jedna od tih prilika zasigurno jeste i noć Lejletul Qadar, noć koja je vrijednija od hiljedu mjeseci. Da, dobro ste čuli i svi vi to znate i svi mi znamo suru u kojoj Allah Đelešanu govori o tome Inna enzelnahu fi lejletil qadar وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر Noć kadera je bolja od hiljadu mjeseci. Pogledajte ovdje jednu interesantnu opasku. Allah Đelešanu ne kaže noć kadera vrijedi kao hiljadu mjeseci. Ne. Ona je bolja, još više znači nego hiljadu mjeseci. A razlika između ova dva načina, znači obraćanja je više nego očita. Razlika je kada kaže noć kader vrijedi kao hiljadu mjeseci. A razlika je da se kaže noć kadera je bolja od hiljadu mjeseci. Šta to znači? Bolja od hiljadu mjeseci. I badjet u toj noći u toj noći bolji je od ibadeta hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. E to je ona penzija o kojoj smo na početku govorili. Ibadet u toj noći je vrijedniji od ibadeta 83 godine u kojima nema te noći. Pa zar bi čovjek razuman, koji vjeruje Allaha, vjeruje u sudnji dan, trebao da se poigrava sa takvom prilikom? I zamislite čovjek u svom životu uspije Allahom voljom i milošću da potrefi deset puta noć Lejletul Qadar. Kao da je proveo osam stotina godina i više u ibadetu. Normalno, da vjernik će postaviti pitanje kada je ta noć Lejletul Qadar? Ako pogledamo u hadise Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, ako pogledamo u govor islamskih učenjaka, vidjet ćemo da postoji prividna kolizija u hadisima Allahu poslanika alaihi salatu wasalam koji govori o noći lejletul qadar. Na osnovu toga postoji razilaženje kod učenjaka. Hafiz ibn Hajar, El Esqalani, komentator Buharinog sahiha, u poglavlju u kojem govori o noći Lejletul Qadar, spominje 40 različitih mišljenja islamskih učenjaka koji su pokušali da preciziraju noć Lejletul Qadar. I zasigurno mnogo, 40 različitih stavova. Ali to je pokazatelj bitnosti te noći. I to je pokazatelj njihove želje i truda da ljudima pojasni i dostavi kada je noć Lejletul Qadar kako bi znali i kako bi je pronašli. Mnogo je hadisa Allahu poslanika alejhi salatu wasalam u ovom poglavlju. U nekima Allahu poslanik kaže tražite noć Lejletul Qadar u zadnjoj trećini. U nekima traži, kaže tražite je u zadnjoj trećini u neparnim noćima. U nekima je rekao noć Lejletul kadar je 21. 23. U nekima 27. I čovjek kada pogleda onda pomisli da postoji kontradiktornost među tim hadisima. Poznat islamski učenjak Imam en Nevovi u poznatoj knjizi El Međmu kaže, nakon što je spomenuo neke hadise o noći Lejletul Qadar, ne postoji drugi način da se pomiri prividna kontradiktornost i kolizija između hadisa koji govore o noći Lejletul Qadar osim da kažemo da noć Lejletul kadar nije fiksna u svake godine u istoj noći, već je znači nešto što se mijenja iz godine u godinu. Pa tako, jedne godine Allahu poslanik, kada su ga pitali kada je noć Lejletul Qadar, kaže 27. noć, odnosi se na tu godinu. A druge godine je kazao 21. noć, trećoj godini 29, četvrti 25 i tako. Na osnovu tih hadisa islamski učenjaci kažu ne postoji drugi način da se mogu pomiriti ti hadisi, njihova prividna kolizija, osim da kažemo noć Lejletul Qadar se iz godine u godinu mijenja. A to je Allahova mudrost. To je Allahova mudrost da nam nije kazao tačno i precizno kada je noć Lejletul Qadar, već nam je ukazao na jedan mali period u kojem treba da i tražimo. Pogledajte Allahovi milosti i rahmeta. Tako mi Allaha. Da je Allah kazao u toku godini, čitave godine, postoji jedna noć koja se zove Lejletul Qadar i vrednija je od hiljadu mjeseci, ne bi nam nepravdu na nju. Čak šta više, to bi bila milost. Da čovjek kaže jednu godinu svaku noć i badetit, ali da potrefi im noć lejletul kadar. Ali Allahova milost je velika. I ne da nije nam rekao čak ni mjesec dana, ni pola mjeseca, već trećinu mjeseca. Deset dana. Pa čak oni koji ne mogu ni toliko, ni noći, zadnje trećine. znači pet noći, da tražiš lejletul kadar u pet noći, zadnje trećine mjeseca Ramazana. Što je zasigurno onaj lahko ako Bog da svima on ima, u čijem srcu ima i koliko trun imana. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, tražite noć lejletul kader, tražite, postići svoj ummet. Znajući kolika je vrijednost, želeći svom ummetu hajr, tražite noć lejletul kader u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. A u drugom rivajetu i drugom hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim da iši, kaže tražite noć lejletul qadar u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Znači pet noći. 21, 23, 25, 27 i 29. Pet noći. Da potrefiš noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Pogledajte samo ukratko do kraja ovog našeg druženja, ovih nekoliko par minuta. Spomenut ćemo samo kako je izgledala praksa Allahog poslanika salatu wasalam u tih zadnjih deset dana. Zašto? Zato što je on najveličanstvenija ličnost. Zato što je on Allahov najodabraniji rob. Zato što je on najbogobojazniji Allahov rob. Da vidimo kako je on provodio noće kako je on provodio zadnju trećinu mjeseca Ramazana. Zato što je on osoba koja je naređeno nama da islijedimo i koja bi trebala da bude naš autoritet u svakom pogledu. Allahu poslanik, iako je ibadio tokom, u tokom cijele godine, do te mjere da su mu noge oticale od dugog staja namazu, u zadnjoj trećini noći povećavao je svoj ibadet. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, poslušajte ovaj hadis, interesantan hadis. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahu poslanik bi se izolovao od svojih žena. Oživio bi svoju noć, kaže, u ibadetu i budio bi svoju porodicu i svoje žene na namazu. Tri stvari radio. Odvajao bi se od svojih supruga, oživljavao bi noć ibadetom i budio bi svoje supruge na namaz. To je ono što se i od nas traži. Da oživimo noć u ibadetu, da budimo naše porodice, da ibadete i normalno da se malo onaj od naših hanuma onaj također odvojimo. Također ovdje je interesantno spomenuti da je vjerodostojan onaj hadis Hadis koji ga zabilježi imam Ebu Davud, imam Nesai. Da je rekao Allahu poslanik, vezuje se za ovo ustajanje porodično na noćni namaz. Kaže Allahu poslanik, Allah se smilovao čovjeku koji ustane na večer pa klanja, pa zovne svoju ženu pa i ona ustane, pa klanjaju. Ali kaže, ako ne ustane, uzme vode pa je popršće po licu. Ali se, kaže, smilovao i onoj ženi koja ustane na večer pa klanja, pa ka kaže zovni svoga muža, pa i on ustani klanja. A ako kaže odbi, ona uzme vode, pa ga popršće po licu. I zamislite kakva je bila naša reakcija da naša žena bude tražila Allahovu milost na taj način. Također od stvari koju činio Allahov poslanik i salatu wasalam u zadnjoj trećini jeste da je ulazio i tikav. Itikaf s ciljem traženja noći Lejletul Qadar, s ciljem da se malo isključi iz ovih problema koji su sastavni dio života svakog insana. Zato kaže Iša radijallahu ta'ala anha u hadisu Buhari i muslima, Allahu poslanik je boravio u itikafu zadnjih deset dana Ramazana sve dok nije preselio. A kada je preselio, nastavile su to činiti njegove supruge. Islamski učenjaci spominju mnogo koristi od itikafa, a neke od njih su da je to idealna prilika da čovjek traga za noći leletol qadar. Također to je dobar način da čovjek sačuva svoj post. Boraviš deset dana u džamiji. Nema muziki, nema televizije, nema razgovora sa ljudima, nema gibeta, nema laganja. Ibadet, zikr, Kur'an, namaz. To je dobar način da čuvaš svoj post. To je dobar način uslovno rečeno, da se osamiš sa svojim gospodarom, da malo razmisliš šta sam tu ja radio u prošloj godini, od grijeha, od dobrih dijela, da li se nešto trebam pokajati, da li se nešto treba mijenjati. To je dobar način da se čovjek privikne na činjenje dobrih dijela, da se privikne na ostavljanje grijeha, da se privikne na iskorištavanje svoga vremena. Također, od dijela koja bi čovjek trebao da čini u ovom plemenitu mjesecu, jeste, braćo moja draga, mjesec Ramazan je mjesec dovi. Ako pogledamo stanje prvih generacija, vidjet ćemo da su to oni dobro znali. Zato što su oni učili od najboljeg učitelja, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslaniće, ako bi znala kada je noć Lailatul qadr, šta ću govorit? Pa kaže, Kuli Allahumme inneke afuvun tuhibbul afe fa'fu anni. Kratko jasno. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afe fa'fu anni. O gospodaru, ti mnogo praštaš i voliš praštati, oprosti meni. To je dova koju treba učiti u noći Lejletul Qadar. Zato i mi trebamo krenuti tim stazama, stopama prvih generacija, prvenstveno moliti Allaha da nas učvrsti, jer je to blagoslovljeno vrijeme kada se primaju dove, a s druge strane težina vremena u kojem živimo iziskuje i traži da molimo Allah da nas učvrsti. Također uputiti Allahu dovu. Da pomogne umet u svakom pogledu. Da im podari mudrosti, snagi, hikmeta. Snage na ekonomskom, političkom, vojnom i svakom drugom planu. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, tako mi Allaha ja se ne bojim da li će mi biti uslišana dova. Ja o tome ne razmišljam. Ali se ja bojim da li ću ja uopšte upućivati dovu. Znači čovjek treba da da sve što je od njega, u njegovoj mogućnosti. A dova, upućivanje dovi, znači ostavljamo Allah subhanahu wa ta'ala. I zadnja stvar, da ne bi presvirali Abdullahovu stopericu. Mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana. Mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana. Čovjek treba ovu zadnju trećinu da iskoristi, da se druži sa Allahovom knjigom. I da nikada ne zaboravi na riječi Allahovog poslanika koji zabilježi ima muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu gdje kaže Inna Allaha yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Zaista uzvišeni Allah uzdiže jedan narod sa ovom knjigom, a druge opet ponižava. Oni koji budu učili, koji se budu trudili, koji budu živjeli po njoj, Allah će ih uzdići. A oni drugi koji ne budu radili, ne budu ponašali se po toj knjizi, ne budu je učili, sigurno će biti poniženi. Nikada ne smijemo zaboraviti da je to knjiga o kojoj kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا Fihi zikrukum efela ta'qilun. Mi vam objavljujemo knjigu u koju je snaga vaša, pa zar se nećete opametiti. Molimo Allah Đelešanuhu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima, da nam olakša ibadete u ovoj zadnjoj trećini, da nas učini od onih ljudi koji će provesti noć Lejletul Qadar u ibadetu, Molimo ga subhanahu wa ta'ala da olakša našoj braći muslimanima ma gdje bili, da nam oprosti grijehe, da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju Subhanaka. Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa